ऐं उते तव्हांखे ख़तरो बि लाज़मी तरह हूंदो आहे त माण्हू मरे या बचे एॾे ख़तरे खे मूर खणंदा आहियो तंहिं करे तव्हां हीअ पंहिंजे तबलीग दीन जी अलाह जे अकाम जी इलाही हुकूमत जे क़ाइमु करण जी किश्ती दुनिया जे दरिया में झमके ॾियो पाण हली पार पवंदी इहो मतिलबु थियो उहो अलाह जेको हलाए थो तव्हां ॿेड़ियूं समुंड में जीअं तलब करे फज़ल खे इन कान बि कुम रही मां अलाह बाज़ारो महिरबानी आहे जॾहिं मुसीबत पियो तव्हांखे गल मां तदून मई मन तदून जंहिंखे छॾींदा आहियो गुम थी वेंदा आहिनि इलाही आहे अलाह वरी बि यादि बीठो हूंदो आहे भला मां नज़ा मिली लॻल पर जॾहिं तव्हांखे ॿाहिरि ख़ुश्कीअ ते अची छॾे आर तमो था मोड़ियो कान इंसान कपूर आहे इंसानु एॾो बेशिकुर ऐं काफ़िर आहे हुनजे लाइ अलाह ताला फरमायो त इहो जेको बेशुकुर इंसान आहे न केतिरा ॾींहं دو थींदो पंहिंजे حقیقی हक़ीक़ी खे विसारे थो अॻे दरिया में हुयो त समुंड में पंहिंजे हुन मुसीबत खे ॾिसी ख़ुदा खे यादि रखी किनारे ते कदम रखी त बेफ़रमान थी बीठो बेशुक्र थी बीठो पोइ इहो तव्हांखे सुकल मुल्क ॿाहिरियों इहो ख़तरनाक न आहे तव्हां जंहिं मौत खां पाणीअ में ॿुॾण जे करे पियो ॾिनो त ॿुॾण हिकिड़ो सबबु हुयो मौत जो इलत त कोन्हे माण्हू ॿुॾल किरियल दरिया मां केतिरा निकिरी ईंदा आहिनि पर ॻाल्हि इहा त ॿाहिरि ई सबबु कोन्हनि की पाणीअ में पाणीअ जे अंदरि ॿुॾणो सबबु मौत जो सुकीअ में वरी ज़मीन सुकल में गविजी वञनि इहो बि सबबु मौत जो कंहिं भरिसां दीवार जे लंघे माण्हू भित मथो पइजी वञेसि इहो सबबु मौत जो आहे दुशन चयनि ते हमिलो करे बेखफ़ थी विया जो तव्हांखे गवाए छॾे सुकीअ जे पासे हा सुभाहिनि जो घुमी वसाए तजी वकील आहे पोइ तव्हां महिरबानी थो तव्हां हिन खां बेख़तर थी विया आहियो समुंड तुजारत बीठो आहे हे कर तव्हां अलाह अलाह करे जान छॾाए आयो वरी ॿीहर तव्हांजो मौको पइजी वञे जो ॿाहिरि मोटी आयो बेपरवाह थिया न मोकिली त पोइ ॿाहिरि चवनि था अलाह सां तालुक रखो अंदरि सचा पचा सिधा हथ बीहो न हरकत आहे <coughs> वकील आहे न हूंदो तव्हां बे ख़तर आहियो जो मोटाए तव्हां कंहिं ॾींहं में ॿिए दफ़े पोइ मोकिले तव्हां ते हिकिड़ो सख़्तु हवा जो झूठो इहो तव्हांखे हिकिड़ो हवा जो झूठो ॿोड़े छॾियो मां कुफर जे सबबु सघो तजीद लकुम अलाए न भई तबीअ आहे पोइ न लहंदो तव्हां असां ते ॾियो बाद बुरस वारो जा त पुछा वारो को पोयो लॻी अचे असांखे पुछियोसीं पुछो समुंड में विया काॾे कई अथव को पोयां पुछण वारो मूंसां हर त अची सघो था रम न पनी आहे त इंसानात खे इज़त ॾिनी आहे सवार कयोसीं समुंड में पटनि में सवारियूं हेॾियूं इज़तूं हेॾा धंधा सभु हुननि खे ॾिनासीं त थोरी ॻाल्हि त कान्हे रज़तनाम तयब आहे ॾिने भला पाक थियूं बदलनाम अला कसीर में तफ़ज़ीला केतिरी मखलूक मखलूका असां हिननि खे वॾी भलाई बि ॾिनीसीं या भलाई बि हुननि खे पहुती जो पथरनि खां मथे वणनि खां मथे अहिवालनि खां मथे इंसान इंसाननि खां मथे भले ख़ानदान जा माण्हू आम इंसाननि जी जेका ख़ानदानी हुई उनखां बि हिननि जो शरफ़ इज़त ॾियणु ज़ाहिर ज़ोर मथे मके जा मशरक काबत काब जा मुजागर अलाह ताला जहिड़ी तरह हिननि खे हुसन सूरत तदबीर अकुल हवा सां फरमाया दुनिया जूं इज़तूं आख़िर जूं इज़तूं बि अलाह ताला ॾींदड़ पोइ उन सां छो न माण्हू तालुक रखे समुंड जे सफ़र में वञे त जे भाव लॻेसि ॿाहिरि निकिरे त छा ॿाहिरि ख़ौफ़ न आहे यमन तूं कुल नास हिकिड़ो अहिड़ो ॾींहुं थींदो जो असां माण्हुनि खे सॾु कंदासीं संदन इमाम सां साल माण्हू जेके हूंदा क़ौम में अॻवाणी कंदा आहिनि माण्हुनि खे उन पंहिंजे अॻवानी सां गॾु सॾींदासीं हितां सम्झ में अचे थो त इंसान खे फितरी तौरु हिदायत नसीब थियल आहे इज़त ऐं फज़ीलत बख़्शियल आहे पोइ उहा कंहिं केसि ताईं क़ाइमु रखी कंहिं क़ाइमु न रखी उहा जुदा आहे तंहिं करे हिसाब किताब थींदो क्यामत हर हिकु फिरके खे जुदा जुदा पंहिंजे अॻवान सां रखियो वेंदो जंहिं जंहिंजी पेरवी कई हूंदी ऐं उन पेर बि मेन कुसूर न कयो हूंदो त हुनखे चङो नतीजो निकिरंदो ऐं जेकॾहिं कंहिं हुनखे ग़लति राह वठाई आहे त पोइ हुनजे कॾहिं हूंदो मन यमन दुकला सिंधी मां ॿिन्ही पार्टियुनि जे लाइ आया हिदायत वारा बि पंहिंजे जे कढ गुमराह बि पंहिंजे जे कढ पर उहे हिक ॿिए खे बेज़ारी कंदा हिदायत वारा हिक ॿिए जे पुठियां हूंदा इहो फ़र्क़ु आहे फलाकी जेकर पढ़ी ॿुधाईंदा आहिनि किताब किताब बि ज़मीन सॼे हथ में मिली वेंदो न थींदी फतीर जे बसरे धागे खे इहा वॾी इज़त आहे इंसान खे चङो अॻवान मिले इहा वॾी इज़त आहे कान फिहाज़ी आम आहे हिन जहान में अंधो आहे बि अंधो हूंदो माना आख़िरत जी इज़त इंसान खे दुनिया जे हिदायत ते आहे जंहिंसां सॼो सवालु असांखे लात जे पूॼा लाइ छॾे ॾे सॼो साल हुनजी पूॼा कयूं ऐं पोइ सॼो साल असांखे माफ़ी बि ॾे निमाज़ वग़ैरह बि थियनि ॿिए साल ते पोइ असां निमाज़ बि रखूं रोज़ा बि कयूं इबादत बि कयूं हिकिड़ो साल होॾे बि होॾे कीअं कर असां सां ॿियो त जीअं ताइफ़ तव्हां हिन मदीन मुनोवर खे हरम बणायो आहे खां वठी सौर ताईं इहे ॿ जबल आहिनि मदीन मुनोवर जे पासनि सां असांजे ताइफ़ खे बि हरम बणाए त जीअं हुनजा वण न कपजनि पखी न मारजनि अहिड़ी तरह जीअं मके खे हरम बणायो अथव अलाह तरह हरम कयो आहे सूरतूं मदनी आहिनि बि शइ जन इनकार कयो वरी ॿीहर आया ऐं तव्हां असांजे ताइफ़ खे हरम बणायो जे अरब असांजी फज़ीलत ॼाणनि बाग हुया हुननि खे भला तोखे इहो ख़ौफ़ थिए थो त असांखे जो इहे सभु शयूं तो ईअं करे ॾिनियूं आहिनि पोइ अरब इन ते रही सघंदा ज़रूरु चवंदा त इन्हनि खे छो इहो तो बणाए ॾिनो हाणे उहे वधीक ख़ुशहाल थी विया आहिनि पोइ उन्हनि खे चइजांइ त अलाह मूंखे हुकुम कयो जॾहिं तूं अलाह जी ॻाल्हि थो चए त माण्हू बसि थी था वञनि हुजे त तोते बि न रही बेवसी पंहिंजी ज़ाहिर कयव नबीशा जे हुननि जी ॻाल्हियूं ॿुधी अजब वेठा कनि चिप कयूं वेठा आहिनि अजायूं ॻाल्हियूं असांजे मथां खपे माण्हू त अहिड़ी कोशिशि था कनि हथरातूं ॻाल्हियूं ठाहे अचे माण्हू सां मिली मेल झोल करे मतिलबु ही थियो त इहे माण्हू नबी अकरम सलाह सां मूंखे पंहिंजे मर्ज़ीअ ते पतवा वठण जे लाइ आया अलाह ताला तो फरमाए त इहो तमामु ग़लति आहे ईअं न थी नबी जे असमत जे ख़िलाफ़ ख़ुदा कानून जे ख़िलाफ़ इहे ॻाल्हियूं तमामु ग़लति आहिनि इस्तकामत हूंदी दीन ते तालीम जेके कवायद आहिनि उन्हनि में फेर फेर न थींदी पंहिंजा एतिरा दुकाइदा न ठाहिबा इहो मज़मून आहे हिते इनकार जो इन हू शान ई आहे त इहे क़रीब थिया आहिनि तोखे फितरे में विझण जे लाइ उन शइ खां जेके असां तोॾे वेही कयो आहे जीअं असां ते ॿधे तूं कूड़ खे ॿी ॿियूं छा आहे पोइ तोखे दोस्त करे वठंदा लवला सबत जेकर तोखे मज़बूत न करियो आहे हिन क़वानीन तालीम ते लखद किर जेकर तूं माइल त न थिए हा पर माइल थियण खे वेझो सो बि न सो तो बि न थिए छो त लवला सां हुनजी बि नफ़ी थी वई कानून आहे ईअं साबित न कयो आहे त जेकर तोमें मैदान अचिया सो बि कोन्ह थियो छो त मौजूदु आहे तंहिं करे तर कनि वेझो थियणु उहो महिला न उहो बि ख़तमु थी वियो शयन आहे तूं जेकर थोरो हुन ॾे मायल थिए हा माइल त न पर महिला माइल थियण खे वेझो इज़त न कर पोइ इन गंदे क़ानून ॾे मोटण जे लाइ इज़ल अजज़कनाक असां जेकर तव्हांखे चखायूं आहे ज़ैफल हयात ज़िंदगीअ में ॿीणो ज़ैफल मवात ज़िंदगी में मौत खां बाद ॿीणो अज़ार सुमल तजुल कलाइना नसीरा पोइ न लहियां तूं पंहिंजो को मदद वारो मतिलबु त जेके इलाही कानून आहिनि तालीमी कानून आहिनि उन्हनि जे मथां तसबु ज़ाब्तो हुजे उन में फेर फ़र्क़ु न हुजे इहा ॻाल्हि अलाह ताला हिते ॿुधाए थो हिन लाइ अस्तूं न केतिरा अहिड़ा आहिनि जेके तव्हांखे तड़े कढण ज़मीन मझूं ज़मीन मझूं तव्हांखे ॿाहिरि कढी छॾण जी नियत हुननि रखी आहे यूदी मदीने वारा उन्हनि साज़िश कई उहा साज़िश अजीब क़िस्म जी हुई सभई मेड़ करे आया जीअं साईं हिकिड़ी महिरबानी कयो कहिड़ी जे तव्हांखे त माण्हू मञनि नथा असांखे बि कुझु मुश्किलात थी पिया आहिनि हिन मुआशिरे में असांखे बि अज़ीतूं पहुचंदियूं तंहिं करे हलो साईं शाम उते नबियनि जो मुल्क साईं बैतुल मुक़दस उते मेवा ॿिया टां असां सभु हूंदी हुते मञीदासीं ॾिसो तव्हांजे इंतज़ार में असां वेठा आहियूं अलाह ताला सां फरमाए त इहे तोखे चवनि था त ओॾे हल मतिलबु इहो आहे त हे अलाह त ख़ाली सही त सिंध सां ख़ुशि गुज़ारियूं तॾहिं मूं जान छुटी ओॾे शाम ते हलियो त बसि ओॾे तूं नवां माण्हू नयूं ॻाल्हियूं हिते असां पंहिंजे आराम सां गुज़ारियूं अलाह ताला दफ़ो फरमाए त केतिरी बदनीयत आहे माण्हुनि खे ॿाहिरां हीअं ॻाल्हाइनि अंदरि वरी ईअं ग़रीब आहे त कढनि तव्हांखे माण्हू ज़मीन खां घबराइनि तव्हांखे हिन ज़मीन में जीअं कढनि तव्हांखे ॿाहिरि हिदल ख़िलाफ़ अकेला ख़ालीला यादि रखनि पोइ तोखां बाद त हे टिकी बि न सघंदा मगर थोरो वक़्तु पाण बि पोइ कोन रही सघंदा चाहिनि था त तव्हांखे तंग करे मदी न मनोहर मां कढनि हिकिड़ी माना इहा साईं अञा ॿी माना तव्हांखे तंग करे मके मो कढनि जीअं नबी साईं जन खे कढण जी कोशिशि कई हुयमि ज़ुल्म सितम करे हिजरत सबबु बणियो नबी साईं जन जो ज़ुल्म पोइ ॾेढ साल बि पूरो कोन थियो त अॻे ई हुननि जा वॾा वॾा सूर मां जेके बहादुर हुया घरनि खां निकिरी बदर जे अंदरि त्योहार थिया अलाह जी कुदरत ई पंजनि छहनि सालनि खां पोइ मके मुकरम ते कब्ज़ो थियो हुन खां अॻु में बनू बनू कुरे का वारनि ते जिन खे तड़े वरी ख़ैबर कढियो वियो इहे माण्हू जेके नबी साईं खे कढण पिया घुरनि से पाण निकिरी विया मतिलबु इहो निकितो यादि रखो अॻियनि नबियनि सां माण्हू टकरजी पिया उन्हनि खे कढण जी कोशिशि कयूं तिबाही थी या वरी जॾहिं नबीअ निकिरी विया त को पोयों हलाक थी ईअं त थियो अलाह ताला नबीअ खे त निकिरी वञो पोयों क़ौम हलाक थी वई नूह सलाम ॿेड़ी ते चढ़ी निकिरी वियो पोयों क़ौम तिबाह थी वई अहिड़े तरह सां हज़रत साहिल जे खो दूत सलाम जे कमरे शोएबल जी खो मूसा अलाह ताला हिननि खे अलॻि कयो तव्हां बि नबीअ खे पाण खां अलॻि था करियो शायदि अज़ाब खे था घुरो इन जो कानून असूल मां कान त कीअं सां लॻे थो अलाह ताला ईअं अज़ाब कोन कंदो जेसिताईं तूं हिननि में वेठो आहे हे हिन ॻाल्हि खे घुरनि था त निकिरे माना हिन जी त अज़ाब अचे इहा नथा सम्झनि त हथ सां त पंहिंजे लाइ ज़ुल्म करियूं इहा बरकत असां वटि निकिरी वई त पोइ त अलाह जो अज़ाब अची वेंदो इहा अलाह जी आदत आहे सुनत मन कदार क़बिल मुनाम रसला अॻे असांजे रसूलनि सां इहो ई तरीक़ो हो अला तज सुनत न तवील आहे असांजे सुनत में न ॾिसंदे दस्तूर आहे ख़ुदा जो सलाह तले दुलू की शम्स अलाह ताला त फरमाए त निमाज़ क़ाइमु कर हाणे तव्हां पंहिंजे इबादत सां मसरूफ़ रहो तालीम ॾियो तालीम में जेके माण्हू तव्हांजी मुखालत कनि था हुन में इस्तकामत ॾेखारियो पंहिंजे मर्ज़ी ते तव्हांखे वठी हलाइण जी कोशिशि था कनि हिन में बि इस्तकामत ॾेखारियो इहे ॻाल्हियूं सभई माना नमाज़ खे तव्हां पढ़ंदा रहो ताईं रसक लहिजे राति जे अंधेरे ताईं जॾहिं राति अंधेरो थी करे इन विच में तव्हां सॼो ॾींहुं निमाज़नि जा वक़्तु अथव इहे पढ़ी पूरा कयो ऐं अलाह तबार ताला उहे वक़्तु मुक़ररु करे ॾिना दुलुक शम्स माना ज़वाल शम्स सिज जो मैदान आसमान जे पूरे विच में जेको खतो सिधो ईअं थी बीह रहे उन खां जेकॾहिं लड़ी पवे ॿिन्ही जे विच ते ओभर ओलह जे विच में हिकिड़ो ख़तु आहे माण्हू जेकॾहिं उतर या ॾखिण में करे बीहे पोइ मां हिकिड़ो ख़त कढी बीह रहे सघो थी आसमान में पोइ सिज चढ़ंदो चढ़ंदो जॾहिं उन ते अचे ऐं पंहिंजो विच मर्कज़ी नुक़्तो उन ते रखे पई ज़वाल आहे हिकिड़ो इहो वक़्तु आहे निमाज़ जो नवी सलाह सम्झनि इन बि वक़्तु सिज लड़ंदो हो त निमाज़ पढ़ंदा हुआ चारि रकातूं तव्हां पुछो साईं चारि रकातूं सां पढ़ो छाजे लाइ पढ़ो त जीअं इन ज़वाल जे वक़्तु अरब तबारकाला वटि मुंहिंजी इबादत पहिरियों दफ़ो पहिरियों पहिरियों पहुचे कॾहिं अॻ में थो पढ़ां इहा चारि रक़ सुनत थी पई अरब क़ौम खां इहा रिवायत हथां निकिरी वई आहे बुखारी त वापारी खां अॻ में चारि रकातो कोन्हनि टीह चार रू कारे वञनि खे ख़बर नथी पए चारि रू साबित थी थियूं फिकिया हंसी वारनि चारि रक़ा तॾहिं बरकतूं बि आहिनि चारि बि आहिनि पर चइनि में बरकतूं अची थी वञनि जेकॾहिं चारि पढ़े माण्हू त हुन में ॿ अची वेंदियूं ऐं सवाल जे ऐं वक़्तु न बि साईं जन पढ़ंदा आहे पुछियो फरमायत घुरां थो त मुंहिंजी इबादत थी रू अलाह ताला जी पढ़ सिज जे लड़ण सां जो अॻ में इबादत ममनू हुई ज़वाल जे वक़्तु ममनू आहे जॾहिं सिज लड़े थो त हाणे मन लथी मन लथी त हिकदमि न बि साईं फरमाए मुंहिंजी इबादत तंहिं करे चुस्ती साईं हिन वाज़ी पढ़ंदा हुआ इन ॻाल्हि खे कोन था सम्झनि ऐं पोइ निमाज़ वक़्तु हलनि था पोइ या ज़ोर आहे पोइ असर आहे पोइ साॻी आहे पोइ सोमाणी आहे या गसतुल इलाज़ क़रान फजर सुबुह जो क़ुर माना किरातुल फजर या सलातुल फजल इनखे क़ुर थो चइजे जो इन में क़ुर पढ़जे थो वधीक कान मशहूद माना मशहूरु फी आसार कुदरत अलाह जे कुदरत जा निशान इहा माना माना सिज उभरण वारो थींदो रोशनी अची वई आहे अॻ में ऊंदहि राति जी हली वई इहा कुदरत ख़ुदा जी या इहा माना आहे मशहूर माना मशहूर बिल मलायक मलायक ईंदा आहिनि राति वारा हलिया वेंदा ॾींहं जा ईंदा बदिली थींदी आहे तंहिं करे इन में फजत कान मशहूर आहे मलायक बि क़ुर ॿुधनि था इन में फजत कान मशहूर आहे राति जो बि राति जो बि तव्हां कुझु बेसादी करे त हुजूद चइबो आहे बेसाबी खे मथे में चारि नमाज़ूं अची वियूं ज़ोर असर में छा अची वई हिन में जमो पंहिंजे सलातनि जे मसइले जी का ॻाल्हि कान्हे का त कोई बयान गॾु तंहिं करे जमो सलातनि बि कजे करे सभई करे पढ़जनि ईअं कोन्हे अख में सलाद अलाह ताला जेको फरमायो आहे सो लड़ण खां वठी शुरू कयो आहे <coughs> तंहिंजी माना वक़्त सां तालुक आहे जहिड़ी जहिड़ी निमाज़ अचे थी पंहिंजे वक़्त में हुन में हीउ न तुज़ेरूं ही न तुमसून इहे बि लफ़्ज़ अचनि था ॿियनि क़ुर पाक में भरो त पोइ उन्हनि खे पंहिंजा पंहिंजा वक़्तु मिलियल आहिनि हिन बि अॻियां सलाह सम्झनि वरी पंहिंजा वक़्ति ख़ासि ॾेखारिया आहिनि जिबर सलाम अवायल वक़्तनि में निमाज़ पढ़ायो हुयो पंजनि में पोइ वरी अवाखर वक़्तनि में पढ़ायो चई से मां आहे ॿिनि ॾींहंनि में इहो कमु थियो इहो त हिननि खे गॾे पढ़जे नमाज़ ॿ टे ॿ टे वक़्तु पढ़े इहा ॻाल्हि कान्हे का सी जे वटि इहा ॻाल्हि हूंदी आहे त नमाज़ूं कॾहिं पढ़ंदियूं आहिनि पढ़ंदा आहिनि इहा ॻाल्हि कान्हे हिते राति जो तूं तहजद पढ़ माना जाद वजूद कर अला ताला जीत में नाफ़िलतनि जाइदतनि तुंहिंजे लाइ ज़ाहिदनि तुंहिंजे लाइ ज़ाहिद आहे इहो तूं पढ़ माना फर्ज़ खां मथे ई आहे इस्तीका जेको थिए थो निंड जो निंड खां क़ुर पढ़णु नरियतर सलाह सम्झनि ते अलाह ताला फ़रमायोसि इन अकबम कीर आहे राति उथणु इहो कौल खे मज़बूत कंदो आहे स्वाम खे साबित रखंदो आहे सरकारु क़ुर पाक जे सम्झण लाइ इहो सुठो वक़्तु आहे त इहो बि ईअं हिकिड़ो फर्ज़ रखियलु तंहिं करे हे राति जो मथे आहे इहो वधियल थियो ऐं मक़ाम महमूद में उथारींदो मक़ाम महमूद अर्श जे पासे खां सॼे पासे खां हिकिड़ी जाइ आहे जेका उहा उते ॿियो को कोन को ॻाल्हाए सघंदो जंहिंखे अलाह ताला इज़त ॾींदो ॻाल्हाईंदो न बि साईं जन उते बीहंदा पाण फरनि था उमेदु था करियां थो उहा मूंखे अलाह ताला जाइ ॾींदो उन वक़्तु हर शख़्स जे ज़ुबान ते हूंदो अलाह जी तारीफ़ हूंदी अलाह जे रसूल जी तारीफ़ हूंदी मक़ाम महमूद तॾहिं चए थो वञे नबी अकरम सलाह सम्झे नुबो जो पूरो शान उन मक़ाम ते ज़ाहिर थींदो हदीसुनि में अचे थो बुखारी में मुस्लिम में ॿियनि किताबनि में शफ़ात कुबरा जो अहम मक़ाम इहा ई जाइ आहे अचे थो सभई अंबिया कराम गॾिजी नबी अकरम सलाह सम्झ वटि ईंदा हिक ॿिए खां बाद हलंदा हलंदा हर हिकिड़ो चवंदो मां हिन जे लाइक़ु न आहियां पोइ अचे नबी साईं वटि पहुचंदा फरमाइनि था पोइ मां उथंदुसि अलाह खे सजदो कंदुसि टे राति टे ॾींहं या सत्रहं ते सत ॾींहं बरवाए थो राति ॾींहं त कान हूंदी अंदाज़ो हूंदो तूल जो पोइ उहो सजदो कंदुसि पोइ अलाह ताला फरमाईंदो इरफ़ा इर त वशफ़त शफ़ या मोहम्मद सिर खण त तुंहिंजो ॿुधऊं सिफारिश कर तूं सिफ़ारिश खे असां क़बूल करियूं सिर पंहिंजे बुलनि सां पोइ मां उन वक़्त में चवंदुसि त अलाह ताला हिननि माण्हुनि जो हिसाब किताब थिए माण्हू बंदि हूंदा बीठा परेशान इहा शफ़ात कुबरा आहे जंहिंमें काफ़िर मुस्लमान सभु अची था वञनि इन करे जो उहे उमत आहिनि सभु हिकिड़ा आहिनि दावत जी ॿिया उमत आहिनि इजाबत जी बहरहाल एतिरो सभिनी जो थियो त हिसाब किताब शुरू थिए न त इहा वॾी हिकिड़ी बंदि शइ पाबंदी आहे जो माण्हू रुगो कुर्मिश में बीठा रहनि हज़ारे साल चुर पुर ई बंदि पघर में पिया ॿुॾनि भला जनम में वञनि त बि त का कंहिं ठिकाने त लॻा न जन्नत में वञनि त बि पंज हद में पहुता हो विया त बि पंज हद में पहुता बहराल इहा हिकिड़ी परेशानी आहे जो माण्हू बीठो रहे इहो आहे सफ़ात कुबरा जो मक़ाम जो अलाह ताला जे दरगाह में अलॻि कयो वेंदो त अल्ला ताल हिसाब थिए हिसाब किताब कुबरा आहे फुरब अदखिल खिल में ख़ाल सिंध खे अल्ला ताला मूंखे दाख़िल कर तूं सचीअ जाइ ते जेका दाख़िल थियण वारी सची जाइ आहे अख़र जी मुखर सिध मूंखे कढ तूं उन सची जाइ खां मतिलबु इन जो हीअ आहे त याने मूंखे जिते तोखे पहुचाइणो आहे उते पहुचा माना मदीन मुनवर में पहुचाए उहा बि सची जाइ आहे हितां मूंखे जे कढे थो त बि सची जाइ खां मके मुकरम खां इहा माना बिल्कुलु या इहा माना आहे त मूंखे पंहिंजे इज़त आबरू ख़ुशि उसलूबी सां मूंखे हुते पहुचाए दुश्मन ज़लील ख़ार थियनि दोस्त ख़ुशि थियनि इहा माना आहे इन जी ख़ुल जाल हक़ कल बातिल तूं चओ त हक़ अची वियो बातिल वियो कूड़ वियो बेशक बातिल आहे ज़हूक माना निकिरी वञण वारो ज़हक बि माना ज़ाल ज़ाहिकुल बि माना ज़ाहिल मुज़महल थींदड़ बातिल थींदड़ सुस्तु थींदड़ इहा माना अथसि नज़र में क़रान असां क़ुर मां नाज़ कयूं था या जेके आयतूं आहिनि शफ़ा आहे ऐं रहमत आहे मोमिननि जे लाइ अलाए थी त ज़ालमिन इला खसारा आहे ज़ालमन त ख़ुसरान खां सा का ॿी शइ कान्हे उन्हनि ते नुक़सानु ऐं टोटो अची पवंदो वधीक थी शक शुभा हुननि खे पवंदा अची रूहानी मर्द पैदा थींदा यकीन जे तरफ़ अचण जे बजाए बेयकीन कुफर ॾे वेझा थी वेंदा इहो खसारो आहे इंसान अलाह फरमाए थो असां इंसान ते नेमत कंदा आहियूं आरज़ क़ुर वॾी नेमत आहे मुंहुं मोड़ी निमाज़ वॾी नेमत आहे मुंहुं मोड़ी हज़ूर अनवर सलाह सलम जी सुनत वॾी नेमत आहे उनखां मुंहुं मोड़े थो माण्हू अना बि जान बि पासि बि थो करे पंहिंजे पहलूअ खे पहलू परे करे थो वञे बची निकिरी थो वञे मता सुनत जे गरदार में अची वञा ऐं दीन दीन जे हिन में माहौल में थी वञा अहिड़ो हाल इंसान जो अजीब हाल आहे रब ताला पंहिंजूं फज़ल ऐं नेमतूं करे त इंसान खां पासीरो भॼे हालांकि कंहिं वक़्तु में गफ़लत ऐं मायूसी में परेशान बि थी पए मस शर जॾहिं शर्प अचो हुनखे कान जेसां पोइ वरी नाम तकलीफ़ पहुची वञेसि त हुन में मायूस थी पए अचे सम्झंदो त हाणे मुंहिंजे लाइ को बि बिलो कोन थींदो को बि बचाव न थींदो ईअं आस टोड़े वेही रहंदो आहे अलाह खां वरी नेमत अचे क़ुर अचे हिदायत अचे हक़ अचे त वरी साॻियो बेपरवाह बणिजी बीह रहे कुल कुल या मतिलबु चओ माण्हू ॿिनि क़िस्मनि जा आहिनि तबियत मुख़्तलिफ़ आहिनि इस्लाह वही जे ज़रिए थियणु घुरिजे त वही सां इस्लाह तव्हांजी थिए थी बाक़ी न त ईअं त हर हिकिड़ो माण्हू पंहिंजे मर्ज़ीअ ते थो हले कुलकुल ई अमल लाइ छाकल ते हर हिकिड़ो माण्हू अमल थो करे पंहिंजे डॉल ते ते ढंग डोल पर आलम हो अदा आहे अलाह ताला ॼाणे थो जेके माण्हू हिदायत वारा आहिनि उन्हनि खे ॼाणे थो कहिड़ा चङा थींदा कहिड़ा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 شریف میں بدن ہے تفصیل سے छा था कनि इहे तोखां रूह जे बारे में रूह में अमिर रबी चवनि त रूह मुंहिंजे रब जे अमर खां आहे इल्म अमारू थी तव्हांखे इल्मु थोरो मिलियो आहे तंहिं करे तव्हांजे बिसात आहार थी वियो कहिड़ो अमर जी माना थी तौरात में उहा बि कान्हे तौरात में मिन अमिर रबी त हुजे मगर उन फी माना कान आई आहे आया ही जवाब ॾिना विया इहो जवाबु वरी मिलिया तव्हां चयो मां उन में भाउ हिन में पंहिंजी कौम सां तव्हां चयो तव्हां तुम में किताब उन्हनि खे आहे त न उन्हनि खे बि असांखे बि सभिनी खे पाण कुलनि कद अनाई सभिनी जे अवाखिर रूह जे इदराक खां आज़िज़ आहिनि केॾियूं बि तवील उमिरियूं गुज़री वियूं मगर इन जी हक़ीक़त खे न पहुता रूह ऐं वही इहे पाण में क़रीब आहिनि वही इलाही बि हुकुम आहे अरसल न इलाही हा रूह न मलक تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي اسلام كل الكون اتي به امر ان روح هيك شيء تنزل هو جده وحي الهي کي روح چيو تو قران پاک وحي الهي یہ مختصرات هاني हिते आयो त तव्हां रूह खे न सम्झी सघंदव छो त तव्हांखे इल्मु थोरो आहे रूह जे इज़रात खां अवाइल अवाखर आज़िज़ आहिनि रूह सां माण्हू जी ज़िंदगी जिस्म में रहंदी आहे क़ुरान पाक सां इंसान जी हिदायत जी सिम में रहंदी आहे हिदायत दुनिया आख़िरत जी ज़िंदगी खे थो चइजे त सिर्फ़ु दुनिया जे हयातीअ खे थो चइजे तालुक़ु ॿिनि हयातियुनि जो रूह सां आहे जेको रूह धारायनि सां तालुक़ु रखे थो उहो क़ुरान पाक आहे पंहिंजी माना त क़ुर पाक बि ईअं ई गैर मुतनाही आहे उन जे हक़ाइक खे एॾो मालूम करणु जो उन जे अंदाज़ ते इहातो कजे जीअं रूह ते अंदाज़ो न आहे तीअं हिन ते बि अंदाज़ो न आहे अहिड़ी आयत क़ुर पाक में मिले थी लव अन अर्ज़ में शजरत अकलाम वल बहर मां न फिदत कलमा सम्झ में आयो त अणख पाक दुनिया जा कलम करियूं त बि अलाह तबारक जी वही इलाही जी इंतिहा न थींदी हिते अलाह ताला फरमाए थो मां उती कली लाइ रूह जी हक़ीक़त हक़ीक़तील रूह ऐं वही इलाही में फ़र्क़ु रूह मिन अमिर रबी रब जो लफ़्ज़ मुतकल जी थी अचे मुंहिंजो पाली ऐं हुते सोचे सिंध रब कर पंहिंजे रब जो नालो पढ़ो अलॻि कयो रब हिते ख़िताब आहे रसूल सलाह उन रब जो नालो पढ़ जंहिं तोखे पालियो आहे ग़लति इंसान में न लॻो रब जी निस्बत हिते काफ़ ॾे नबी साईं ॾे हिते वरी नबी साईं जन खे अलाह ताला फरमाए थो ॿुधाइनि हिते नबी साईं मुतकल थी ॿुधाइनि था गोले रूह में रूम रबी रब कंहिं रबी इहो रदबी अमुर हुते आहे आहे वही हिते अमुर रब तबारक तवार जो अमुर आहे त शइ आहे जे न आहे त न आहे वरी इन रूह खे अलाह ताला फर्मा अलत ख़ुदा जी आमरियत ख़ुदा जी हिन मां अमर अलाह जो हुकुम थी पवंदो आहे कंहिं शइ खे थी उहा थी पवंदी आहे वरी अलाह ताला फर्मा इहो थियो अमर इहो आनी आहे हिकदमि थी पए थी पए जीअं हीअं जो खणी बिजलीअ खे चोरियो त मशीनियूं हली पवनि बतियूं ॿरी पवनि कारखानो सजोरी पए वरी जो मोटाए थो पवंदो रूह जी हैसियत वही जी हैसियत अमर जी हैसियत कान वही इलाही अची वञे बदन में रूह पइजी वञे त हिकदमि चोरी पूरी शुरू थिए अलाह ताला फरमाए थो क़ुर पाक जे अंदरि असां जॾहिं हिन आदम में रूह विझंदासीं फ़क़त हू साजिद असां जॾहिं हुन में रूह विधो पोइ हिकदमि तव्हां सचंदो करे पइजो झुकी पई रूह हुन में अची वियो हुकुम जो त तव्हां हाणे पियो अलाह जी ख़लकावता इन रबक असमावती सितनि में अलाह कयो तखलीक में ताखीरा अमर राति ॾींहं हिक ॿिए जे पोयूं असां ढकियनि हिक ॿिए खे लॻा पिया आहिनि कढनि या मखलूकात हिकिड़े मज़बूत इंतिज़ाम सां पई हले अला अया इंतिज़ाम सां हलेसि त हलाए कहिड़ी शइ थी ख़ल थी हलायेसि की न अमरु ख़ल्क सां वजूदु थी वियो अलाह जी ख़लक अलसमानमीन खे पैदा कयो सत हो सत हो अला अघु मिसल हुन जो मतिलबु आहे त ज़मीनूं बि सत आसमान बि सत ज़मीन सत हिकिड़ी तावील ॿियो तशादो तावील इहा आहे त सत खंड हिन ज़मीन खे त छा बि इहो त मूं कल ज़मीनूं ॿियूं हुजनि जंहिंजो असां गिल न आहे मां त छा बिहात में कयोसि या मोकमात में कयोसि मोकमात बि कंदोसि त पोइ हिन हिकु ज़मीन खे तावीर करणी पवंदी सतनि खंडनि सां ऐं जेकॾहिं मूं त छा बिहात में रखोसि त पोइ सत ज़मीन हूंदियूं अलाह जी फरमाए थो या तकलीक़ आहे या त नज़र अमर पए न हुननि में अमर थो अलाह जो हले माना इहो कारखानो जो हले थो त ख़ुदा जे अमर सां थो हले तखलीक ऐं अमर में इहो फ़र्क़ु मालूम थियो ख़लक में ताख़ीर आहे तदरीज आहे वक़्तु आहे अमर में न ताख़ीर न तदरीज न वक़्तु आनी अमर आहे ज़मानी बि न कुल रूह में न रूह अलाह जे अमर खां इहे ॻाल्हियूं आहिनि जेके कुझु ईअं सम्झ में अचनि थियूं रूह जे मुताबिक़ बहरहाल ॿिए हंधि अलाह ताला कदा न अमिरना असां रूह मोकिलियोसीं पंहिंजे हुकुम सां मन वेही मोकिलियोसीं पंहिंजे हुकुम सां त अधु समुझ में अचे थो इतिहादु नाहे रूह हिकिड़ी चया मोकिलियोसीं रूह खे अमर सां वरी अला मई मिन इबादी विझे थो रूह खे पंहिंजे हुकम सां अला मई शाह मिन इबादी ते हिते हाणे तादु थो सम्झ में अचे ईअं थी पवंदो आहे त ॿिनि शयुनि जा सिफ़ात वाहिद हुजनि अदद हुजे विच में फ़र्क़ु ईअं त आहे वरी अलाह ताला थो बि रूहे मिन अला शाह में निबाधी पंहिंजे माननि तां ते अलाह ताला जंहिं ते घुरे पंहिंजे हुकुम सां रूह नाज़िल करे माना वेही नाज़िल करे हाणे अमिर जो थी पियो कलमो कुन अमर इनशाही आहे इहो माना हीअ त मखलूक जे तदबीर ऐं तसरफ़ रब तबारक हुकुम मोकिले जो हली थी पवे जेका तकवीन आहे उन तकवीन में तहरीक अचे थी मबद तहरीक जी रूह आहे मबद तकवीन जी ख़ल्क आहे ख़ल्क ऐं अमर बशियूं थी पयूं इहो हिकिड़ो तफ़सील आहे थोरो ॼण अमृत जी मिसाल अहिड़ी थी पई अॼोके दौर में सम्झाइण जे लाइ जे बिजली जो अचे त सभु मशीनूं पियूं हलनि हालांकि हुनजे ठाहिण में केतिरो वक़्तु लॻो वरी जे हुन में बिजली छॾ त हुन उन महिल सभई हरकत में थी वञे ववन कर त सभई अमर हिनखे चइबो आहे ख़लक हुनखे चइबो आहे सॼे कारखाने खे रब ताला सारी काइनात पैदा कई आहे इन में अलाह ताला पंहिंजो अमर कयो जो आसमान जमीन सिज चंड सितारा हवा बाहि पाणी मिटी पिया था हलनि माण्हू जीअरा पिया घुमनि गीत जानवर पखी पखण हवा में उदरनि इहे सभु अलाह ताला जी मखलू कई पर अमर इहो आहे त इहे करे सभई जंहिंखे जहिड़ी तबियत ते अलाह ताला रखियो आहे उहो उन हाल ते कमु करे जे कंहिंखे सुकून में रहणो आहे त इहो हुनजो सुकून कमु आहे कंहिंजो हरकत में रहणो आहे त हरकत कमु आहे इहो अमर जो असरु आहे ऐं शयुनि जो वजूद इहो ख़लक जो असरु आहे हाणे इन ख़लक ऐं अमर में रब तबारक कयो हिकिड़ो हिसो अमर जो कयो उन्हनि जे मादियात सां तालुको रखंदो जंहिंमें मादियात मुतरक थिया अमर जो ॿियो हिसो कुल रूह मिन अमिर रबी मिन अमिर जो मतिलबु इहो अमिर जामियो आहे रूह उन मंझां मिन आहे बाज़ आहे अमिर जामियो थी पियो हाणे जेको रूह माना वही नाज़ थियो उहो अमर मथां हिकिड़ो हिसो आहे जेको हिदायत लाइ नाज़ थियो आहे अमर जा ॿ हिसा आहिनि हिकिड़ो मादे ते पवे थो ॿियो रूह ते पवे थो हाणे इहा ॻाल्हि सम्झ में आई त अमर जंहिं शइ ते पवंदो आहे मखलूक हूंदी आहे तंहिं करे रूह मखलूक थी पियो छो त अमर अलाह जे रूह ते पवे थो जहिड़ी तरह ख़लक ते अलाह ताला जो अमर पियो माती आहे चुर पुर अची वई अहिड़े तरह सां अलाह जो अमर रूह ते अचे पवे थो त रूह में हिदायत थी अमर जंहिं शइ ते पवंदो आहे उहा शइ मखलूक हूंदी आहे रूह मखलूक आहे एतिरो मां रूहूक रूह कदीम न आहे सिर्फ़ु एतिरो मक़सदु इन में रद्द थी वियो आर्यन खे आर्या चवंदा आहिनि बा त रूह कदीम क़ शरीफ़ में साबित थियो त रूह हादी ॻाल्हियूं घणियूं आहिनि पर मां मुख़्तसर क़ुर जे आयतुनि वधि दुनिया में रूह खे कदीम चवण वारा आर्या कौम आहे जेका हिंदुस्तान जी पुराणी क़ौम आहे आर्य चइबो आहे सुधरियल अण अण आर् चए जाहिरी बदबू करदबी इहे अण आर्या हिंदुस्तान में ॿ कमिरा नूअ आर्या अण आर्या आर्यन जो इहो मज़हब आहे त रूह गज़ीम आहे चार अरब रूह आहिनि जेके फिरनि किरनि था पिया था शक जी वञनि था निकिरी वरी मोटी कंहिं ॿी शकिल में कोन था जेकॾहिं चङा कम अॻे दफ़े करे आयो त हाणे चङी शकिल में ईंदो तमामु ऊचा कम करे वियो आहे त वरी माण्हू जी शकिल में ईंदो जे कुझु हैवानीअ ते कुझु चङाई करे वियो आहे त ॻुहं जी शकिल में ईंदो जे विढ़ियो किरियो आहे माण्हुनि सां ज़ुल्म कया अथई त पोइ उते बिल जी शकिल में ईंदो उन्हनि खे इहा शइ फैसले ठाहियल आहे क़ुर करे इहो त क़दीम आहे जेको चओ था जून आवागुन जंहिंखे चयो आहे इन जे मसइले खे क़ुर रो करे मखलूक जो थी थी पई त सारो इहो क़िदम مخلوق ختم تو سارا بیان ہوا ملا کلیلہ आहे थोरो बाक़ी मां न सफ़ा हा इहो आहे अशेखे फर्ज़ोम आहे न कालम मिनल आहे आयत क़ुर शरीफ़ जी हुई पढ़ी वेंदी पर हिनजी इबारत मनसूख आहे अहिड़ी तरह ॿिया केतिरा अरकान हुकमनि में मनसूखो तिलावत में मौजूदु ईअं बि आहे मताना गैर इख़राज औरत जो मुड़ुस मरे त साल हुन खे विहारियो इदत में ॿाहिरि न कढो पोइ इन आयत खे मनसूख अची कयो जंहिं औरत जो मुड़ुस मरे तंहिंखे अरा चार महीना इहो सफ़ा ख़तमु करणु सॼे जो सॼो इहो क़ुर मोटाए छॾणु या उन जे अकाम खे रदो बदल करणु इहो आहे हे न आहे हलियो वञे इहो नाहे इहो वेंदो त पोइ पंहिंजे वक़्त ते वेंदो जॾहिं उमिरि में सफ़ा बेकद्र थी वेंदी थियो जेको नबी साईं फरमायो आहे रदीस पाक में अचे थो न वेंदो تو क़ुरान शरी न वेंदो अऊं जेके तुहिंजे उसूल ते हलंदा उन्हनि खां बि न वेंदो छो त इहा ब्रह्मत रब जी तोसां है जेके तुंहिंजी त अस्सी कंदा ताबेदारी कंदा क़ुरानु उन्हनि खां न वेंदो जेको इहा ताबेदारी छॾे वेंदो हो क़ुर शरीफ़ वेंदो इन फज़ल हुकान अलाए कबी आहे इहो शख़्सी आहे फज़ीलत इन शख़्सी फज़ीलत में जेको ईंदो अशब्दुल बलाए सुमल अमसल अमसल मुसीबतन में गिरफ़्तार थिये अम सलफ अमसल मां उल्ज़ी नबी हूंदो मां अहिड़ो न बि कोन ईज़ा आयो मूंखे ईज़ा ॾिना विया पोइ इहो अमसल हुजण में क़ुर मौजूदु रहंदो उन वटि तेसि ताईं हूंदो जेसिताईं अमसल मिलंदा अमसल माना अशबह बिल इतबाह इतबाह रसूल हज़ूर साईं जी ताबेदारी में जेके अशबह हूंदा उन्हनि जे करे पोइ क़ुर मौजूदु हूंदो सुवाल थो पैदा थिए हज़ूरनि वटि सलाह सम्झनि फरमायो त अहिड़ो बि कोन ईज़ा आहियो जहिड़ो मूंखे ईज़ा आयो हदीस पाक में अचे थो सिंध शरीफ़ रिवायत आहे अबाबुल फितन में त को अहिड़ो ज़मानो हो जो नबियनि जे मथां मीशार रखियो वियो चीरे ॿ धकियूं के अहिड़ा जिन जे मथां लोह जी फणी विझी छिकींदा हुआ कलक ऐं वार पटजी हेठां पाण फरमाइनि त अहिड़ो कोन बि न ईंदा आहियो जहिड़ो मां अहिड़ी हिकिड़ी जुज़वी साबित कान्हे न बि कंहिंजे लाइ हज़र दौरान मोहम्मद कासिम साहिब नानू कवी कया वियो आहे छा मान आहे माउदी जवाब में सियासत ऐं लुबूअत में फ़र्क़ु आहे सैद नबी ऐं नबी में फ़र्क़ु आहे नुबूअ में फ़र्क़ु नाहे सियादत में फ़र्क़ु आहे ईअं जीअं हिकिड़ो बादशाह हुजे हुनजा वज़ीर हुजनि वरी वरी अमीरनि जा कुड़मीर हुजनि मुआशिरे में बादशाह किन माण्हुनि सां पंहिंजे अमीरनि ऐं वज़ीरनि सां कम में शरीफ़ थी पवे त मां बि तव्हां सां गॾु कमु करायां थो त बादशाह थोरे कम में पघरजी वेंदो ऐं उन्हनि खे एतिरी तकलीफ़ न पहुचंदी जेतिरी हिन बादशाह खे पहुचंदी निज़ाकत तबई लिताफ़त जिस्मानी उहा इन ॻाल्हि खे मुतहमिल एतिरो न थींदी जेतिरो हुननि जो वजूद ऐं जिस्म पोइ जेकॾहिं इहो चए त अॼु बादशाह एॾी महिनत कई आहे एॾी तकलीफ़ पहुती आहे जो कंहिंखे अहिड़ी तकलीफ़ न पहुती त जाइज़ चवण इहो अंदाज़ जे हिसाब सां छो त अंदाज़ एॾो हो हुन शख़्सियत जो हज़ूरनि वार सलाह सम्झनि जे वार खे जेकॾहिं तओ अचे वार मुबारक खे ऐं ॿियनि नबियुनि जे मथां एॾा वीर वही विया त बि ईंदा हाणे जॾहिं ईअं थियो न त पोइ अलमसल फल अमसल में अज़ियतूं कीअं अचनि मसइलो आयो अलाह फरमाए त जिन खे तव्हां अहिड़ा चङा आहियो हिकिड़नि खे क़तल कयो ॿियनि खे गिरफ़्तार कयो हाणे जीअं आहे बनी उहे तकलीफ़ूं इन पासे जी लिहाज़ खां जीअं अंबिया कनि था तकलीफ़ुनि सहण जे लाइ लाइ तकलीफ़ बि सहनि था पोइ तकलीफ़ूं वरी उन्हनि जे तबियत ऐं हाल जे मुताबिक़ किन खे घणियूं किन खे थोरियूं छो त इहे मसइला इन्हनि खां अॻु में बि त सम्झ जहिड़ा हुया न हेतिरा इन में हिकिड़ी कहमत ईंदी आहे त तूं अॻियां छा सम्झो हूंदो जॾहिं इहे मिसाल न हुआ त कहिड़ा मिसाल ॾिजनि अॻियां मिसाल ॾिनो आहे मिसाल बदिलबो आहे त छा हूंदो आहे भले हज़ार मिसालनि सां हुनखे सम्झायो मुमसल सलह मिसालनि में बदिल हूंदो आहे इहा कुझु बि ॻाल्हि आहे तंहिं करे मिसालनि ते घणो ज़ोर ॾियणो अलाह ताला जेकॾहिं मिसाल न ॾिना हुजनि हा त पोइ त मिसाल ॾियणु जाइज़ ई कोन हो मसल हू कमसल सफ़वान मसल हू कमसल कलबिन इन तहमिल अल यलह इलम ला तहमिल अल यलह मिसाल आहिनि क़ुर में मसल युनफिकून फी तवील आहे त मसल अनकबूत अवहन अलबूत लबैतुल अनकबूत इहे मसल अलाह ताला ॾिना आहिनि तंहिं करे मिसाल ॾेई बयानु करणु जाइज़ बि आहे ईअं न आहे त मिसाल ॾेई माना न सम्झाइजे और कौशिश थींदी आहे हाणे ॻाल्हि आहे त इहो जेको वही इलाही आहे एॾो वॾो वही इलाही आहे इहो जो इन जे मथां जीअं रूह जे मामले में इंसानु आज़िज़ आहे अहिड़ी तरह वही इलाही जे मथां बि इंसानु आदि जो उन जो मुक़ाबिलो करे सघे तॾहिं रूह जे कुल इन जिन अलाह तुंहिंजो इन्हनि जो तशबो हुयो हुयो जिन अचनि अचे ॿुधाइनि इंसान अचनि अचे ॿुधाइनि पहिरीं मुखातब इहे या जिन इंसाननि सां मदद कनि इंसान जिननि सां मदद कनि चारि सूरतूं अला इहादुरान आहे हिनखे आण लु कोन ॿियो मदद करे इहो जवाबु ॾिनो <coughs> हुननि ईअं चयो त लो न छा लकुल न मिसर हा तंहिं ते अलाह ताला हुन जवाबु ॾियो तरती करे हकती चइबो आहे कंहिंखे ॿुट ॾियण में बंदि करलाकत हुसन नज़म फसाहत कमाल बयान जंहिंमें अरब अरब जा अरबाबु बयान अरब जा शाइर फूल उल बलागत उहे सभु ख़तमु थी विया हिकु ॿियो जेकी शरीयत आंदई आदाब आंदई मवाइद हसन आंदई उसलूब बहितरीन आंदई इर्तफ़ाक़ात कीअं ज़िंदगी गुज़ारजे इख़्तराबात अलाह सां कुर्ब कीअं कजनि वेझड़ाई कीअं कजे अंबिया जी ताबेदारी कीअं कजे लत राय न वस न न त पोइ असां बि पंहिंजे रहबर सां कीअं हलिजे अहिड़ो तव्हां प्रोग्राम ॾेखारियो न न जिन इंसान न गॾिजी न जुदा जुदा न करे सघंदव थी पंहिंजनि ॿोलियुनि सघंदो पंहिंजी पियो क़ुर आहे तंहिं करे ईअं चवणो पवंदो जेके चवंदा आहिनि त अहिड़ी अरबी नथी ठाहे सघिजे सही आहे पर महदूद न आहे इहा दावा कहिड़ी बि ॿोली में जेकॾहिं को क़ुर शरीफ़ जहिड़ो मज़मून पेश करे मथां बि इहातो कोन्हे इन ॻाल्हि में बराबरि आहिनि छो त बिसात इंसान जी अणखुट परियां शइ हुजे या खुटंदड़ शइ हुजे अलाह जो अमर अणखुट आहे वही इलाही जेको आहे सो रब मताला नाज़िल कयो आहे उहो अणखुट आहे रूह जो जेको मसइलो आहे सो रूह मखलूक आहे वही इलाही गैर मखलूक आहे क़ुर गैर मखलूक आहे अमर इलाही उहो बि ग़ैर मखलूक आहे अमर ख़ुदा जी सिफत आहे अमर जो तालुक आमिर सां ईअं सादर जो तालुक मज़र सादर अज़र आहे उन सां सादर जो तालुक आहे मज़दर सां हाणे तव्हां इहो करे चवंदव मज़दर हिननि खे पैदा कयो आहे सादर थिया आहिनि हिन अमरु आमिर खां सादर थींदो आहे ऐं ख़लक जेका हूंदी आहे सो पंहिंजे मखलूक खां पंहिंजे ख़ालक खां जुड़ंदी आहे जीअं सानो ऐं मसनू ख़ालक ऐं मखलूक पर साने पराए मादे ते कमु कंदो आहे खालक बिना मुदत ऐं मादे जी शइ खे पैदा कंदो आहे इहो ख़ालक ऐं में फ़र्क़ु बाक़ी निस्बत जेका साने ऐं मसनू जी आहे ख़ालक ऐं मखलूक जी पाण में इहा निस्बत आहे आमर ऐं मामूर जी आमर ऐं अमर जी निस्बत पाण में ईअं जी सादरे मसइले तकलीफ़ी ते कोन्हे वही अलाह ताला जो अमर आहे तंहिं करे मखलूक न चइबो क़ुर मखलूक न आहे इहो हिकिड़ो मसइलो गुज़रियो आहे जंहिंमें वॾो फितने जो दौरु थी गुज़रियो आहे हिन में हज़रत इमाम अहमद बिन अमल जे दौर में ऐं हिन खां अॻु में बि हुयो इमाम अहमद बिन अमल खे घणी तकलीफ़ इन मसइले ते पहुती आहे रहमत बादशाहनि जे तरफ़ां टिनि बादशाहनि सां हज़रत इमाम अहमद बिन अमल जो मुक़ाबिलो थियो आहे हिन मसइले जो टे बादशाह मामून पोयो हो वॾियूं तकलीफ़ इहो मसइलो ॿियो बि मसइलो हो तलाक सलाह ऐं उन वक़्त जा कुझु मोतज़ले क़िस्म जा माण्हू हुया क़ुर खे मखलूक पोतींदा फतवा इहा थी वई क़ुर मखलूक इहो पुराणो ऐं पहिरियों फितनो आहे इस्लाम में ख़तम रुॻुअ खां बाद उहो पहिरें दौर में कुरून ओला में पहिरें करण में वियो ख़तमु थी उन खां बाद ॿिए करण में वरी इहो हलियो ॿी सदीअ में जे जो पोइ हिकिड़ो शख़्स मके मुकरम जो हिकिड़ो आलम आहे उन वॾो कमु कयो आहे इन बारे में इमाम अहमद बिन हमल पंहिंजे दौर में कमु कयो हुन वॾो कमु कयो जे मसइले खे सफ़ा इंतिहा ते पहुचाए ख़तमु करे छॾी हमेशह जे लाइ माते मके मुकरम हलियो आहे पूरे पाण खां नंढो ॿारु हिकिड़ो कईदा